Il y aura beaucoup de concerts. Baungi etorriak entzule gure gaurko kulturrata lunetara eta gaur Jankontr sur Ledok festivalean jarriko dugu gure begirada. Arten gurutzatzeak albideratuz, margolanen erakusketek, kontzertuek, antzerkiak eta noski zinemak baitu, Jankont Jusurledok festivalaren amabigarren edizioa osatuko. Aurten, hurbilduko dituzten amabos filmen bueltan, itzordu ezberdinak ere proposatuko baitituzte. Atzo, aurkeztu zuten, martxoaren amaseitik emeretzira iragenen den Jankont Jusurledok festivala eta Atalante Zinema Elkarteko presidentearen hitzak lanak dituzu entzun, Jean-Pierre Zenpikenak hain zuzen ere, berekin mintzatu baikara eta ekialde urbilari eskenetako aurtengo festivalunen berezitasunaz ere mintzatu zaigu. Momentu azkarra da, hau da garrantzia hundikoa talante zinemaren zat, festivalak euh, zinemaretoaren nortasun azaleratzen baita. Astero, atalante zinearetoak aktualitatearia txikia eta ikusleek euh, espero dituzten filmak proietatzen ditu. Festivalunek ordea ez du euh, logika hortan lare egiten, autu editoral bat markatzen dugu, importanta baitzaigu denboran defendatu beharreko filmak hartzea. Ana Je suis le peuple filma adi bidez hitz egiten digun lan bat dugu. Egiptoko herri bateko nekazari baten begiradatik lanunek eh, eh, gaur egungo politikoek eh, herritarren ganduten eragin zuzena erakusten baita. Voilà, les conséquences directes sur la population aujourd'hui de la situation politique le du euh, Hori da zinemaren eginkizuna. Denbora hartzea, egoeren ulertzeko, aurpegien euh, erakustea, egoera politiko komplexuak azaleratzea. je suis le peuple, c'est euh, un très beau Je suis le peuple filma, zinemarenkeinu ederbat da. Telebista à komunikabidekiko <laughs> kontrako aldetik doan lana dugu. ces images télévisuelles en boucle, là, le choix de la cinéaste, euh, c'est de rencontrer Hemen zinegiaren autua nekazarien aurkitzea izan da denbora hartzea Egiptoko egoera politikoaren ulertzeko. Euh, Eta hori da festivalunen izaera. Gaurko munduari buruz euh, mintzatzen diren lanak erakustea. Qui parle, qui montre des visages et qui parle du monde aujourd'hui et il nous semble important de prendre ce temps-là pendant les rencontres sur les docks. Bazinemaren eh, lenguaiarekin eh, mundua ulertzeko edo gaurko munduari buruz hausnartzeko filmak erakutsiz, errealizadore batzuen eh, presentzia ere gozatu izango dugu topaketa ezberdinak antolatu baitituzte. Jean-Pierre Zempik. Voilà, tout à fait, il y a une, euh, une quinzaine de réalisateurs qui bai, bat errealizadorek euh, parte hartuko dute Baionako euh, festival honetan. eta emanaldi bukaeran beraien lanaz mintzatzeko aukera izanen da eta beraien berri ere emanen dute. Iranen adibidez, realizadorentzat egoera zaila baita kartzela zigorren eta gaztigu fisikoen mehatxupean baitira. Eta hor dugu ere adibidez, Irakeko gerrara garamatzan Baldaz Fadelen filma, bostoren terdi irauten duen lana izuzen. Telebistatik, eltzen zaizkigun irudien euh, kontrako euh, aldea euh, erakutsiz, filma honek Bagdadeko egunerokoa erakusten baitigu. Oinarrizkoa falta zitzaigun, eta funtsezkora joz lan untan gaur egungo Bagdadeko bizia osatzen duten amaika aurpegia zaleratuz famili eta aurren egunerokoa erakusten baitigu. Batalant eh, Zinema Elkarteko presidentea den eh, Jean-Pierre Zenpiken adierazpenak entzun dituzue, eta urten beraz, zekialde urbilari begira, jarriko badira, hama bigarren jankontro zirledok festivaluntan, esango dizuegu Euskal Sorkuntzak ere izanen duela leku festivaluntan. ma filmaren urratxetik segituz, Atalantek aurten pilota mundura garamatzan Jaialai Blues dokumentalean egin baitua postu, baita Donostiako zinemaldian aurkeztua izan zen Pikadero filma ere ikusi izango baitugu. Oroar, aurten kontzertuan hitz, horien artean maile hoien arte eta soka orkestraren emanaldia edo frikun taldearen emanaldia ere, e, ikusi izango dugu eta itxiera ekitaldi eder bat ere iragartzen digute. Lea Ferneren Lezog filma baino lehen Le Petit Théâtre de Pentaldeak performantzia bat eskainiko baitu. Simon Fus, konpainiako taula zuzendariak dizkigu setasunak eskaini. Vous êtes le papa? Oh, non, je suis le compagnon. Le papa du bébé, je veux dire. Ouais. Deux deux jours, Ça va pas là, on vous entend sur scène Vous faites du théâtre itinérant, c'est le genre de métier dans lequel on doit pas s'ennuyer. Hortan, ez euh, egutzen euh, du, filma deitzen da beraz euh, Les Ogre um, eta kontatzen du gutxi gora bera bere familiaren historioa eta horiek egiten zuten uh, familian egiten zuten antzerki biltaria beraz ibiltzen ziren kapra batekin, karabanekin eta biltzen ziren herrietan zehar antzerkia egiten. eta jende horiak guk zergutzen ditugu aspaldian, e, eh, e, eh, gomitatu gehituzte hainbat bat aliz horien festivalean eta bar, eta guk egin duguna orduan da e, proposatu azken finean e, ikuskin zun bat, joetan akabaretetik, hau eh, akabareteko e, zera ma, diren kantu guztiak eta bar hortik hartu ditugu, eta gero erakutsi molde batean, erakustan dugun zerreten azken finean egitea Ibilari bat gure gure kulturen bitartetik, eta gure leptita dupen taldean bat ditugu kultura ezberdina initz, e, eh, euski bat dira euskaldunak, bat dira ere utzietan darrat, e, eh, e, eh, frantzesak eta bar, eta Europako kultura horiek piskatazken finantzea harkatzea, hori e, baita ere gure lanak, eta jendeak zer ibiltzea, e, kulturetatik at, eh, aurre ikuspenditik at, eta ikustea zerretatzen, eta gero bat, alimaleko astakeria da, ez da, ez da zerbait bat ere espikatiboa, da bat batean, erakustea hori omentzea eta festa giroa omentzea, zeren guk ekartzen duguna ere, nun dira ere eh, festa giroak eta aitzakionak gauzak aterarazteko, plazarat, plazarazteko. e, kulturen arteko eh, enkontruak, norbera bere hizkuntzan? egin mendu? Bai, orduan guk itean dituguna eh, gauza horretan eh, ikuskizun eta genera hor eh, moldatu izango da, kabaretean, eh, kantu guztiak eginak dira, edo, po, edo poesia guztiak eginak dira hizkuntza horietan iratziak izan diren hizkuntzetan. Eta noski ez ditugu itzultzen, zeren gero itzulpenak hainitz kentzen dut, eta azken finan ikuskizunak gauza hainitz gehiago kontatzen du, irudia bada, bada ausa imena, badira intentzioak, badira emozioak, eta gozaik pasatzen dira hitzetatik at, eta hoien indarra badute, hoien izkuntzan, jatorrizko izkuntzan, eta hori nahi izan dugu mantendu, eta azken finan berdin du, ni bil izan naiz eh, Europan eta batzutan ez duze piperik ulertzen, alta sentitzen nuen, zer gertatzen zen, eta zer ziren erronkak ala uste nuen bederen edo nerekin talka egiten zuten eta hori nereak berriz eh, jazartzen zituen eta uste dut hortik bat gauz hori. Hala. Eh, Jan eh, festivalak proposamena egin zaizuenean, ariketa interesgarria edo ditu zaizue, e, zinema eta antzerki mundu alkarlotuz. lotuz. Ben ba, gero guretzat, artistak ez dira sekuran ez dute konzertzaitasunik pasatzeko arte batetik beste bat teknikariek edo, edo administrazioak baituzte zeltasunak, eta baituzte sartu aurrekontu berezi batzuetan, baina artea beti nasia eta oso uh, artearen historioan uh, berria da arteak zatitzea. Bizki, eh, bat, bat baitu bi mende, ilu mende, lehen dena batzen, artea egiten zen, eta pintura baliatzen zen, baliatzen zen musika, antzerkia, dantza, eta gero zinema etorri da, baren nuen etorri da, e, antzerkia ebintariak egiten zutenek, e, beba zuten kapa bat, eta pasatzen zuten ere zinema, zatiki bat, berri zelako, tabar, tabar. Beraz, hori dena, e, gu beti biltzen gira, ale batetik bestera musika baliatzen dugu, ez gira, ni antzerkilaria naiz, ez naiz musikaria, baina musika ere baliatzen dut, dantza baliatzen dut, egin dugu gu haurek, egin dugu filma bat orduta berrian, eta jende guztiak gaiten dute, mehetzoak antzerkilariak zarete, eta futitzen gira, eh, momentu batean, horiek proposatzea hori, hori, baita espatako da, eta aski evidentea da, gero gauza zen egutegiak zehaztea, eta hori, eta hori, esken filan, hori zaila da, egutegiak zehaztea eta adostea, ben, gero egitea zerbait horren inguruan, eh, biztan dena, eh, hori e, e, evidentea da, eta gero atalantekin bat e, elkar trukak eta gogo, eh, gogo handi bat, eta espaldean guk erabiltzen dugu zinema gure artean, eta horiek antzerkia nun baitan abiltzituzte, hasteko akteroak horren logiko logikola izatea lotura bat. Mhm. Zenbat aktore, taula gaino? Amar. Amar. Bai, <laughs> beti, beti talde handi gira, eh? beti, beti, beti, tropa handi bat, beti, ba, ikustekoa izanen da, mil esker. Mil esker zuri. Mais oui, c'est une histoire de famille. Et alors C'est quoi ce chantier Dans deux heures, je veux que tu sois nickel, hein Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propre. Personne ne vous parle dans cette famille, hein les enfants Mais coiffez-vous un petit peu. Arrêtez la tête de ma mère, vous êtes des malades, putain. Ça asile de fou, cette caravane. <laughs> Parce que t'es devenu petite, faible, sans panache. C'est ça qu'on va devenir, c'est pour ça qu'on s'est battu. Babaionan ospatuko den Jankont Jozurretok Festivala gogoan hartu, martxoaren amaseitik emeretzira iraganen dela. Eta argibideak nahi baditu zue, itzorduen berri izateko, ba, atalante zinema aretoko egunera jotzea gomendatzen dizuegu jubebiko aldiz, puntu, atalant marratxoa zinema.org webgunera hain zuzen. Ikusiko diaberi Osto berdiak egitzen Ereka idorak eriz Gerezitzia lilitzen Ikusiko dira ikusiko dia laster muga elkaitzak apaltzen agian bazter ez bazter presontegia zabaltzen ikusiko dia darikatia jouti sodi yon kan Kultur alea. Ba. Hau da diska egitzen duen pieza huiar, baita diska honekin, o kantu honekin ingendune ba, promozioko bideoklipa, eta bueno, oso kantu martxosoa da eta bertan baude ba, albokako doinu batzu, ba, Josu sartutakoak, eta baju bat, iban altzatek, eta inigo egiaren perkusioak, eta bueno, egia zan kolaboratzailean azugu diozun bezala gauta ba, e, gauza naturala izan da, gure kasuan hainbeste jenerekin lan egin dugu, ba, bueno, hain beraiek gombiatzen ditugu gurera, eta bueno, ba, azken batean, bada lagunen e, arteko festa bat ez. Balos kuartete taldeko Xavier Zebeiroren adirazpenak jarri dizkizuegu orain, alos kuarteten azken lanari buruz intensatuko baikara biharko kulturratalean. talean. Garden izeneko lanaren bueltan Xavier Zeberiorekin mintzatu baikara. Kantuzkantu emankizuneko gomita bihar izandako solasaldiaren zati bat entzunal izango duzue goizeko amaiketatik aurrera.